ahapetik emanaldia, jesuna baten ezagutza. Astelenetan atxaldeko lauetan eta errepika igandetan goizeko zortziak terditan. Ahapetik emanaldia. Euskal Irratietan. Gonzalo Etxibarria sortzauz bizkaitarra hiz, Bilboko, barkosen bizioai, zuma denboa esibion behun izala. Lautan hori eta mairuan eltu ginen, barkoseat, hori eta gora bera. Beraz, e, Euskal Herriko errealitate politikuak hunat jin, jitea behartu hai, bortxatuik delaik be sort lekian edo bizigunian ustia nurbeak jabaki gabe, zei gaiten da barnen? E, Egia raiteko zo bitxi da, zeren e, bat non eh, nonbait e, agertzen zait e, momentu hortan e, oro haruztit kasu gehienetan berga izadela da e, galduik izala momentu batetan jakin gabe nuniz e, da mm, pausu bat nunbait bena ez da ere ez eta e, pausu bat da momentu batetan ez, ez, ez izala egoera normal batetan eta berden boran zerbait tensioa bat gelditze bat ez dakit nola esplikatu oso bitxia mm, egia erraiteko Zer du sortzen angoaza bat edo zer. Bai, segur ziren ez dakik zer gertatuko den, geroa. Eta berdenboan ere badaki behar dela jaraiki. E, alde batetik angustia bat, eta beste aldetik esperantza. Eta hor da, e, kontradizio hortan ikuste mugitzen dela, e, baita e, IESa egitera, uste dite. Eh. Erraiten di, e, ben e, lekutik e, IES egin behar izan dienek, beti nunbait IESian edo anexil dela. Iekazia da? Ni ikuste baiet zoi betiko betirako kasu guztietan nei ikusten dut hori, eh. Naiz eta moldatzen duk e, e, egoera berrian, baduk eh, beti inestabilitate bat nun bait. Ez da gaiza txarra edo gaiza una da mm, egoera bat. Eta nik uste beti, betirako bai gertatzen dela e, sensazioi. Eta zer da beti min bat bezala bagnen batzen nahi zaitzina jun behar. hori zaila da esplikatzeko, eh? bena nik uste da mm, Frantziziz da uzagi, goaita, goaita izaiteaz. Enetako hoi da, hoi duk, beti. Nik uste tenzio hoi, e, eh, baliegarria dela, e, jakiteko sekulan ez da deusik betirako irabaziak. Ordin, uh, eh, sibeula jintzen, zer bahakien sibeuaz, heben zankua pausatu hilaik? E, lehen aldiko zin nintzalaik, eh, zen Joseba Zerronendia eki, maskada baten ikusteko berak proposatu zian, eta zen iruta nogeita mazortzian usteet. Maskadak ikusi arte, sibeua zehin ez eta irudi bat hola deuze, hotz? Kasik deuzek, egia raiteko. Oso, ez, kanto bat, Eta bada etxaunen kanto bat. Mundi urbano batetan sortuik, laua mundu ala jinik, nulakoa izan zen txokea. Ez dakite eh, txokez mintzatzen al zen ezeren egia raiteko nik uste bilbo hiri bezala. Eh? Ez da atze behar emeretzigarren mendekuk zen eh, hiri handi bat, bena gehienak baserritarrak ziela, sortarazten ziena iria, Eh? Edo egiten ziena eta bazen harreman oso naturalak e, kanpua eta hirien artean. Ez zen txoke bat bena nola erraiten aldiat eh, arralutze bat sentitu nian, zen berriz ikustea zerbait erne barnean zela, jin beno lehen. batetan erraiten hin, e, aiza suportatzen hebenko lasaitak zuna isila egia da. Beti bete behar nian isiltasuna. Eta konturatu niz denborekin gauza bera gertatzen zaiela e, egualdeko zenter edo iriko zenter ber gauza gertatzen zaiela. Oai. Eta ni aldiz e, behar diatu hai isiltasuna. E, bizitzen e, naiz aski naturalki isiltasuna ekin eta lehen ez ezin e, eh, soportatuen. Errandu ikxi behu alat, nunbait, hie barnian tapatuik <clears throat> zen gaiza baten arrazabaltzia izan zela, bena hortzaz kanpo, zerrek markatu hüntin ezagutzen egien jentarte, jentarte hortan? Sensibilitate bat, elegantzia bat, harimaz eta itxuraz oso ez dena gaizoa positiboa, bena gehienak hori zen. Arremanak zartzeko, aiza, naturalki eta mm, lehen eh, kontaktua izigarri una zen. Errandeak hatxarian, eh, Euskal Herriko errealitate politikoak honat behartu juntila jitea, zibiotar jentek eh, hortako... Zdekat, epaitu haie, bastertu haie? Denetai, bazen, e, dena bezala bazen zente alde zila edo alde edo komplenitu zila, egoera, egoaldeko egoera, eta bazen e, eh, arrun kontu ziela. Azki fite, e, eh, komplenitu nean baniela enelekua. Gaizain zigarri importanti izan daenetako izena, eta balin baduk izena, ja, kasik dena eginik da. Lekia Lekia, lekia bena izena ere. Iz, e, Gonzalo, eta gero egiten du hau edo ozebena, e, eh, nire hazin nintzen eh, etxeko lanak egiten e, e, etxaltietan. Kaparra mozten eta, eta izigarri, bo, terrible, terrible. E, momentuen ene biziko, bizitzeko momentia edaren eta bat. Eta ezagutu nian zentia, eta hozen manea oberena e, komenditzeko jakiteko nola, nola zen, zentia. E, Uztit, e, bazela zerbait eh, ez berdin, bena zerbait eh, familiarki oso familiar. Natural zen entako, badiate eh, oroimenak izigarri derrak esaru ostatuko zentekin adibidez barko zen. Kusten jate atzo bezala bazen, eh? gogoratzen naiz e, nola gabonetan, komentatu ginen haien e, mainan, eta nintzen e, tototuik e, leku importantena. Zen egiazko eskuzabala edo ez dakit nola eran eh, egiazki bero egiten zian hori. duik e, jauntxe hila kapar eta geho denboa handiena oai eskentzen duk eta hie pasioniai, arte mundialai. Pentsu diat ez dira horrek e, sos handik ekarten, hanitxentako hoi harrenkoa bat da, hietako. Zitik edui? Bo, nire eh, eh, egiarreteko horreka bat eh, atzaman diatzen, irakasle naiz e, korkiotan. ez, naiz plenitu behar, zen ez dut e, arrazuik e, untza bizitzen naiz, ene maneaz, ez dut petentzioan dirik bizitzeko. Ben abadiat eh, hori bat nola ene lana mm, irakasle gisa eta gero ene sorkuntza lana e, izaiten al, egiten aldit, aldiat eh, batekin irabazten eta amini bat eta besteekin egiten diat e, sobera pensatu gabe a, e, sosaz. Eta mm. enetako inzigarri importante, handia badukoi, zeren libertatea enetako behar dela sorkuntza egiteko. Zeren zart, e, eh, zartzen bali dinamika bat e, sosa irabazteko eta zun bat aldiz sosaz pentsatu behar eta ez egiazki sorkuntza libertatik gabe nik ustez dela zaila dela ustez. Hau dela, tala ez da demagogia nik zinezten eh, zin diat, arrunt dena girela artistak eta hoi zuberoan konturatu niz ere, badela artista paketa, bena ez dela nahi e, artista bat burtu. Ordin eh, badela bere bizia, bena izigarri artistakia e, eh, sakonean, eta bizitzeko manea altu bada lotza die, lotza die Ezen, eh, egia gaiz da, e, bera nik ikusten duela ikaste bat adibidez, eh? nahi dela, eh, edo badela hor barnen, eta nahi dela arte batekin edo zer nahi, eh? ez dakite antzerkia edo zer nahi, ni beti erraiten dut, bai, abilor, zen gero sobera berante izanen da sekulan ez balin baiz ire nortasuna esprimatzeko eta lan domaz eda zen gero berantegi date eta bero regre bat ukenen du ibizio zuan. Mhm. Zer da hori eh, lotxabat gaintitu Bai, delibero guzietan bezala, eh? bada momentu batetan gure bizian hartu behar dugula, auto bat egin behar dugula, eta ez, segulan ez da, ez da, ez segur. Benan ikuste izigarri importante da sorkuntza kultura e, bizian. Izigarri, gero eta bo zigin ez dena tortaz, eta hau dela krisis momentu honetan, gero eta bo. Zer ekarten du? Konbenentzeko bizia beste manea batez, zabalago izaiteko, eta bero eh, norberak gure barnean eh, onartzeko uste Eta jakiteko eltu bada nola giren edo nola izaiten algiren eta ze potentziala badugu eh, gizona edo mazte eh, bezala eh, bizitzeko mundu honetan bestela bizitzen balin bagira soz irabazteko edo edo lehen nahi zaiteko edo zein e, sarietan nik uste triste izanen ikusten dugu munduan nola, nola aiden eh? nik uste behin pasatzen gira hemendik lurretik eta energia hori galtzia e, eh, indarra hori galtzia bigarren importantzean dien entako ez, du balio Hie so prozeso hortan zerik hasten du hie, Bon, konkretoki Zubiroan bizitzez da, lehen eh, iturri, ikusten jat egunero hemengo paisazia, ikusten jat lurra, sentitzen diat lurra, hortik nik uste egiten zait ez daki zer den, bena hemengo atmosfera, hemengo bizia, importanteena da, ene barnen zergatzeko irudiak, transkripzion bat egiteko errealitateaz. Nahi dut erran, errealitatea behar diat, lanentako, ametsa egiteko errealitate konkreto batekin. Lurra, seria, obzetuak, kabale, koloreak eta hori errealitatezkoa dira. Eta gero nik eh, hori e, usina bat bezala barnean transformatzen deate nunbait. Erraiten duk edo nunbait jakurriat beti behar dela txerkatu. Zeren txerka bahua? Zeren ez dakit, bena mm, euteran ez dela eh, konformatu edo mm, nik pensatzen diat, beha dela autokritika egin, beti e, txerkatu zeren ez dakigu zer den e, gibelin. en eksitazioan diena da ez jakitea zer e, aina ez txerkatzen. Txerkatzia bena jakin gabe zer den hori da prozesu bat eta prozesu sekulan ez dela gelditzen. Da surprisa bat, surprisa bizia bezala. Sibeuan, eh, bon, bat dutzak eh, pastoal maskada koordienak eh, gue kulturaen bizkarre zurak, bena hoietaz kanpoko e, dinamiketane parte hartu duk. Zer diok dinamika hortaz? Importantzia handia maiten diat zenen eh, eh, ikusten da, badiela, sorkuntzak. Beti bada dinamika bat izigarria beratza, erroak berak dira, bena interpretazioa da ezberdin eh, izaten aldela. Nula mm, bizi giren hogei eta bat garren mendekan, uste formak behar diela egin gure historian e, jarrekitzeko, guri bizia, gure momentuan jarrekitzeko eta horrentako izigar importante da enetako alako espresio ezberdin egitea edo forma e, ezberdin egitea naiz eta sinesten diatere maskarada batetan adibidez beti badia gaizak ezberdin estruktura bera, bena gaizak ezberdin eh? dela bat e, zuberoan gaur egun, nola kapable e, bagiren, uste dit, gaizak e, kanbiatzia, bestikus moldia sortarazi, eta erran behar dit, hortan, E importantena heltu bada gaur egun egia erraiteko ez dela zorkutza egiten dien e, zenten e, e, hori ez dira importantena, benalena da publika. Gaur egun oa no bada, zuberuan, publikoa nahi duela gauzak berriak ikusi eta herrian gertatzen delaik zerbait, juten da ikustera eta kuriositate handiakin, eta hoi ni publika hemen den bezala sekulan ez sorkuntza publikari, publikari gabe ez zela posible. Gartxot marazki biziduna eginik izan zelaik, asisko urmenetak eta behetaldiak, botzen ezarteko filma hortan, sibe utarrak behartu zutia, eta erran, sibeuan metrakaratukal badela Euskal Herri guzian, beno artista habo. Zerrik egiten du, joi, e, sibe utara hola izan dadin? hori nizien diat, ere, e, zerek, zerek egiten du, hori ez dakit, agia, eh, eh, hori izigarri gaitz da, bada giro bat, bada giro bat, bada poetak, badira poetak, badira manea konprenitzeko bizia, eta gero bada gaiza bat oano hemengo zentek eh, maiten dugu e, importantzia poesia e, eh, ezain konsumismoa naiz eta e, dena barnen gira eta zuberoan ere prefosta bena ez hainbeste, ez beste lekietan bezala nik uste hori importante da ere zorkuntza beti e, aidian aidian da aidian da Hoi da, hoi, hoi esplikatzeko zentako. Nontik zerk e, nik ez dakit, hori ez dakit, zentako, nontik horra den, e, adibidez, norbait egiten du pasual bat adibidez, eta badaki zer den zeinten aintzinin ekintza bat egitea, gesto baten egitea, hori ere egiten du. Nahi duteran badela e, mekanika bat, badela transmisio bat, eta publikoa ikusten da e, aizale eta aizale publikoen bada interakzioa bat, eta hori zirkulazioa bada ikusten da, eh? Mhm. hemen ere, badela komunikazio bat aizale eta publikoen artean. Hauzko kultura hori gaur egun e, existitzen da, hemen, mm -hmm. oa no, uste dit. E, Iztarron hor eskentzen dutzak, artelan e, zertako? Zeren izigarri importantze e, eh, da, enetako izigarri, e, izigarri beharrizkoa da, e, zerenik han izikazten diat ere. E, adibidez badiat aurrak, eta zun bat aurrak jiten diena nahi dien, haiek eh, e, eh, e, betie ona jitea, e, eh, arte praktika egitea, eta haiekin ikasten dut beti, zen beti badia soluzione bat, adibidez sekulan ez nian ni e, pensatu e, soluzione bat emaiteko e, edo forma bat e, sortarazteko eta hor e, e, nik e, hori aberatza edan etako, enelan entako ere, eh, profesional mailan. Eta gero, e, ere, eta gero, bada kuriositate hoi, eta hori maite diat e, zen hemen adibidez, erakazen diat, zu bat aldiz, pues, artistaen lana, e, garaikideko artistak eta holan, lanak eta lan, eta sentia kuriosa da, kuriosa da. Maite edo ez maite, hori bai. talde, bena kuriosa da ikusteko hori maite diate hemen, Siberuan. Ez dela bat e, lurralde bat e, e, emeritze erreneko, mendeko bate. Beti bada bizia, bizia da bizian eta kuriositatean hori dinamika, mekanika hortan ni ni ordentako ni kontenuik eta atelerekin mm, hori da paradigma bate. Eh? nola badia jendia egiten da ikastera e, eh, benaz e, eh, beharra behitu, zenditzen behitu beharra eta ezagutzeko beste mundu plastiko, arte plastiko mundua, zer getatzen de kanpuan ere preste ikusteko eta mintzatzeko hortaz eta holan, horrentako or, maitea eta netako behar behar eskoa behita mm -hmm. eta jiten zela ikastea benahik ez duk iakasten bo, ni badieten esperientzia, bena ez duten, eh, nik bai, baizik ezaiatzen niz, bakotsari emaiten gogoa egiteko. Eta sinesten diat, egiazkiz, dena kapable girela eh, arte eh, egiteko. Ordin ez dut bat sinesten e, elitismoaz nola erabiltzen diazun bat eskoletan eraitez hoi dira beti lehenak edo hoi dira artistak eta ez bestiak. Uztit, artista izateko behar da barnekor zerbait sentitu eta gero desmartza bat ere. Ordin eh, norbaitek balin badu uste dena badugu, badugu. Bena kapable balin bagira eh, denboran eta bizian e, eh, jarrekit, bide bat jarraik, jarraiki arte egiteko eta artista bihurtu, bihurtzen aliz. Mm -hmm. horrentako ja, ni, e, transmititzea hori da praktika bat nola, nola ez teknika sumataliz teknika izaten alda, baina gehien bada hori beharra hori, beharra E... hortan. Bai, hori duk. Mm Ahapetik emanaldia, jesuna baten ezagutza. Astelenetan atxaldeko lauetan eta errepika igandetan goizeko sortziak terditan. Ahapetik emanaldia. Euskal Irratietan. etxetan uh, eh, ikaste edo nozione hortan, edo jakaste nozione hortan, bada gizartian diot, edo eskola, edo etxekuak, edo nahi duen guzia, hau untsa da, hoi ez da untsa. Hoi da, nolazpait, uh, eh, eh, bidia. Hik untsa eta, ez eta gaizkia ez dukie nozionetan txartzen. Ez, eta um, ez kolekiotan ere e, eta hau dela hau dela hori da normalki horrentako balio du arte ere zeren e, hori ez du normalki kategoria e, moralak egiten ez un eta ez e, da txarra e, da egite egite eta bide hortan hori praktikan e, bidean Bon, behar da, pentsatu, eta behar da egin. Eta gero ondorioa da azken, prozesu hortan da azken, eh, azken eh, EPA edo azken eh, bai, azken muga. Eta eh, lehena da, justo ze prozesu zentako, posible da egitea zerbait. Enetako plazer handiena da, adibidez, aur bat ikusten balen badu marrazki bat, ikusten marrazki eta erraiten du hau nik egin egin dudan eta sorpresa hoi e, ikusten isu ikusten dira sortzi urteko aurre adibidez eta ikusten du bere marrazki eta erraiten du a ah, hor niniz oi eta berdenboa ez nahi duteran ez daki nola e, da bera distantzia bat. distantzia bat, bena berdenboan bera da, bere prolongazioa, bere harimaren prolongazioa marrazkia hoi duk. Bena hori duk eh, konfrontazioa, hori, eh, gure, eh, gurekin konfrontazio bat dukeitea, hori da arteenetako. Mhm. Eta mm, arte azkampo eh, nozione hoi, hau untsa da, eta hau ez da untsa, arte azkampo horren kuntutan ez hartziake badia eh, gizartian ehola pentsa jaraitekia? Gerna hediat, gizartian untsa eta gaskia barne atuiteak, bai. hik erraiten duk arte, hi arte manea hortan estila, horrek importantzia handik e, gizartian aplikatzen hala, hoi? Mm, eh, problema da, eh, denak bezala, edo zen aktivitate bezala, edo ekonomika, edo e, arte sartu da e, e, horietan, nula badia unak sartzen e, e, dila merkatuan, eta txarrak ez dila sartzen, ez dila hainbeste baliatzen. E, parka, txar, nian ahi eran eta hunak, gaski eta untsa. eta untsa. Lubien le mal. Ah, duz. E, gizartean, eh? Batutzak eh, bi seme eta biak ben gizan, hibezala, irudiarian ninguien lan egiten die, batak argazki, bestik video eh, eta margo eta holako gaiza, kontent? Bai, benabo, nik eh, egia erraiteko, eh? nik ez, ez nien bat... Eh e, bortzatu, eh? E, ez bata ez bestiari bere bidea jarrikitzeko heke deilbeatu die eta autonomak dira eta oso kritikoak eneki ere. Eta horrentakuntza da, zen bestela e, adoratzeko bere aita zen e, ez, ez hori ez du bate. E, bakotza berea da, bere nortasuna badu, bere bidea jarraiki eta isgarri arroniz, e, arro nize, eh? oi ere erraiteko bena bakotza bere nortasuna betien zuztut. Sibeuan, bon, bat uh, eh, pastoal maskada koordienak uh, eh, gue kulturaen uh, eh, bizkarre zurak, bena horietaz kanpoko dinamiketane parte hartu duk. Zer diok dinamika hortaz? Importantzia handia ematen diat zenen e, eh, eh, ikusten da badiela sorkuntzak. Beti bada dinamika bat izigarria beratza, erroak berak dira, bena interpretazioa da ezberdin eh, izaten aldela. Nula bizi giren hogei eta bat garren mendekan, uste formak behar diela egin gure historian e, jarrekitzeko, gure bizia, gure momentuan jarrekitzeko eta horrentako izigar importante da enetako alako espresio ezberdin egitea edo forma e, ezberdin egitea naiz eta sinesten diatere maskarada batetan adibidez beti badia gaizak ezberdin estruktura bera, bena gaizak ezberdin eh? dela aberastasun bat e, zuberoan gaur egun, nola kapable e, bagiren, uste dit, gaizak e, kanbiatzia, bestikus moldia sortarazi, eta erran behar dit, hortan, importantena hiltu bada gaur egun egia erraiteko, ez dela zorkutza egiten dien e, zenten e, e, hori ez dira importantena, benalena da publika. Gaur egun oa no bada, zuberuan, publikoa nahi duela gauzak berriak ikusi, eta herrian gertatzen delaik zerbait, juten da ikustera, eta kuriositate handiakin, eta hoi ni publika hemen den bezala sekulan ez ikusi sorkuntza publikari, publikari gabe ez zela posible. Gartxot marazki biziduna eginik izan zelaik, asisko urmenetak eta behetaldiak, botzen ezarteko filma hortan, sibe utarrak behartu zutia, eta erran, sibeuan metrakaratukal badela Euskal Herri guzian, beno artista habo. Zerrik egiten du, joi, e, sibe utara hola izan dadin? Hoi nizien diat, ere, Eh, e, zerek, zerek egiten du? Hori ez dakit, eh, Hori eh, galtu hori zigarri gaitz da. Bada giro bat, bada giro bat, bada poetak, badira poetak, badira manea konprenitzeko bizia, eta gero bada gaiza bat oano hemengo zentek maiten dugu e, importantzia poesia e, eh, ezain konsumismoa naiz eta eh, dena barnen gira eta zuberoan ere prefosta bena ez hainbeste, ez beste lekietan bezala nik uste hori importante da ere zorkuntza beti e, aidian aidian da aidian da Hoi da, hoi, hoi esplikatzeko zentako. Nontik zerk e, nik ez dakit, hori ez dakit, zentako, nontik horra den, e, adibidez, norbait egiten du pasual bat adibidez, eta badaki zer den zeinten aintzinin, ekintza bat egitea, gesto baten egitea, hori ere egiten du. Nahi duteran badela e, mekanika bat, badela transmisio bat, eta publikoa ikusten da e, aizale eta aizale publikoen, bada interakzione bat. Eta hori zirkulazioa bada e, ikusten da, eh? mm ere. Badela komunikazio bat aizale eta publikoen artean. Hauzko kultura hori gaur egun e, existitzen da hemen. Iztar hono tarierak eskentzen tutzak, artelan e, eh, nguian, zertako? Eta beharrezkoa da, e, zerenik aniz ikasten diat ere. Adibidez badia taurrak, hek e, debilatzen bitie ona e, arte praktika egitea, eta haiekin ikasten diat beti zenbeti badia soluzione bat adibidez sekulan nia, ez nian ni e, eh, pensatu e, eh, soluzione bat emaiteko forma bat e, sortarazteko eta hori din nik hori e, aberatza edan etako enelan entako ere, profesional mailan eta gero e, ere eta gero bada kuriositate hoi eta hori maite diat e, zen hemen adibidez erakazen diat zu bat aldiz pues, artistaen lana e, garaikideko artistak eta, eta zentia kuriosa da Kuriosa da. Maite edo ez maite, hori bai. Sumatalde zarete nire. Eh, bena, kuriosa da. Hori maite diat hemen, Siberuan. Ez dela bate luralde bat eh, eh, emeretxeko erreneko mendeko bate. Beti bada, bizia, bizia da. Eta kuriositatean, hori dinamika, mekanika hortan. Ni horrentako kontenuketan jendia egiten da ikastera. E, beharra behitu, zenditzen behitu beharra, eta ezagutzeko arte plastiko mundua zer getatzen de kanpuan ere preste ikusteko eta mintzatzeko hortaz eta holan. Horrentako maite eta netako behar beharrezkoa behita. Errantnuk eta jiten zela ikastea, bena ez duk iakasten? Bo, ni badieten esperientzia, bena ez duten, e, nik ezaiatzen niz, bakotsari emaiten gogoa egiteko. Eta sinesten diat, egiazkiz, dena kapable direla Eh, arte eh, egiteko. Ordin ez dut bat ezin e, eh, elitismoaz nola erabiltzen dira eskoletan eraite hoi dira lehenak edo hoi dira artistak eta ez bestiak. Uztit, artista izateko behar da barneko zerbait sentitu eta gero desmartza bat ere. Nakapable balin bagira denboran eta bizian bide bat jarraiki arte egiteko taulan artista bihurtzen aliz. Gaurdin horrentak zehatzen iztransmititzea praktika bat, ez teknika, sumataliz teknika izaten alda, baina gehien bada beharra Han itzetan uh, eh, ikaste edo nozione hortan, edo jakaste nozione hortan, bada gizartean diot, edo eskola, edo etxekuak, edo nahi duen guzia, hau untsa da, hoi ez da untsa. Hoi da, nolazpait, uh, eh, eh, bidia. Hik untsa eta gaizkia ez dukie nozionetan txartzen? Ez, hau dela horrentako balio du arte ere. Ez du kategoria eh, moralak egiten, ez un eta ez eh, da txarra. Eh, da egite, egite eta e, bide hortan, praktikan, e, praktikan bidean. Bo, behar da, pentsatu eta behar da egin. Eta gero, ondorioa, prozesu hortan da azken azken e, eh, EPA edo azken e, azken muga. Enetako placer handiena da, adibidez, aur bat ikusten marrazki eta arraiten du, hau nik egin, egin dudan, eta sorpresa hoi zu ikusten dira, sortzi urteko aurre eh, adibidez, eta ikusten du bere marrazki eta arraiten du, ah, oi, hor, niniz, oi, eta berdenboa ez nahi da bera, distantzia bat, bena bera da, bere prolongazioa, bere harimaren prolongazioa marrazkia hori duk. Hori duk eh, gurekin konfrontazio bat ukeitea, hori da artean eta. Untsa eta gaskia barneatu itiago, hik erraiten duk ahia arte emanea hortan estila horrek importantzia handik, gizartian aplikatzen hala, hoi? El eh, problema da, eh, de, denak bezala, eh, edo zen aktivitate bezala, edo ekonomika, edo arte sartu da, konvenzio horietan, nula, badia, unak, sartzen dila merkatuan, eta txarrak ez dila sartzen. Harka, e, txar, e, nian ahi txarrak eta hunak, gaski eta untxa, le bien le mal. Ah, Bena arte mundian ere ez da ebilten, sistema onartzen du untxa egiten diena ez dakit untza konbenetu mm-hmm. duen, eh? Mm -hmm. untza egiten diena, hori onartzen da, sistema baliatzen du, eta ez gizona oroar e, eh, onartzen, hori ez du onartzen sistema gaur egun, beti zaiten alda soz irabazten dena hobeena, e, hori balore horiek arten ere sartzen da, merkatuan, nahi duteran, bena merkatu ez da deusik ikustekorik e, arteekin. Mm-hmm. Bena da ikusmoldi bat, ikusmoldi bat, eh? Egia erraiteko ere, beti izanen da artista, Obe, bestia, beno, bena arte da oro batu behar dela, ekintza zagoi, netako hori da ez eh? Eta finitzeko, uh, batutzak bi seme eta biak ben gizan, hi bezala, irudiarian lan egiten die, batak argazki, bestik uh, eh, video eta margo eta holako gaiza, kontent? Bai, bena, bo, nik egia erraiteko, eh, nik ez nien bat e, bortzatu, eh? E, ez bat ez bestiari goheke deilbeatu die eta autonomak dira eta oso kritikoak eneki ere eta horrentakuntza da, zen bestela e, adoratzeko bere aite bakotza berea da, bere nortasuna badu bere bidea jarraiki eta izgarri e, arro niz, eh? oi ere erraiteko bena bakotza bere nortasuna beti enzuztut Ahapetik emanaldia, jesuna baten ezagutza astelenetan atxaldeko lauetan eta errepika igandetan goizeko zortziak terditan. Ahapetik eman aldia. Euskal Euskal Irratietan.